radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, radio Bakar, 95,8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072-123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Lijepi pozdrav e, svima. Evo, zeleni telefon kao što ste mogli čuti u samoj e, najavi. Vjerujem da se ovih dana posebno užario. E, kao i obično u ovoj emisiji zelenog telefona i sve ono popratno što dolazi s njim kao i mnogobrojne akcije i to ekološkog sadržaja. s nama koji obično Ana Golja. Prije svega ću nju najprije pozdraviti. Ana, dobar dan. E, danas imamo i e, nekoliko gostiju, nešto kroz Eter, nešto ovdje kod nas u studiju, pa možda da za početak e, pozdravimo današnje gosta ovdje u studiju, pa ćemo onda krenuti onaj drugi kroz Eter. Evo, meni je vrlo drago da nam se odazvao gospodin Ranko Tadić i došao nam u gostovanje. On nam se, moram priznati redovito odaziva na sve naše pozive i često nam održava različita predavanja vezana za ekološku poljoprivredu i upravo tim ovaj, putem smo ga danas i ovdje pozvali. Evo, vjerujem da će biti vrlo zanimljivo poslušati e, nešto više o ovoj ekološkoj poljoprivredi. E, gospodin Tadić, dobar dan. Dobar dan. Evo da vas čujemo malo. Imam, Tako. imam lijepi sonorni glas. O, krasno, još ćemo mi nešto snimiti s, njime. Ali idemo mi na jedne e, vrlo ozbiljne teme. E, naime, ovih dana, kao što smo rekli, i zeleni e, telefon, udruga Žmergo, na licu mjesta, ali evo s nama u Eteru Pomorskog radija Radio Bakra je i općinska načelnica Kostrene, gospođa Mirela Marunić, Koju isto tako želim dobar dan. Dobar dan vama, svim slušateljima i slušateljicama Pomorskog radija Radio Bakar. Hvala vam lijepo e, Mirela na pozdravima. Prije svega moramo e, reći e, kako je jutro, kako je evo ovako ovaj krasan sunčani dan, kako je na Urinju. Moram reći da evo i sunčani dan i sve skupa malo nas je umirilo jer zaista kada sam ja došla prvi dan e, na mjesto događaja kada se dogodilo ovo onečišćenje ja sam bila u jednom velikom šoku tolike količine mazuta na jednom mjestu nisam vidjela već odavno, ali evo moram reći da su sada malo splasnule i emocije, malo nas je pomazilo sada i vrijeme, mhm. a ubrzano evo o, INA poduzima sve sa djelatnicima dezinsekcije da se stanje brati nekakvu normalu. E, Juče sam ja prošla e, cijeli taj prostor sa morske strane sa barkom. Evo imala sam prilike e, čuti da su bili iz udruge Žmergo kao iz, čini mi se, iz Greenpeace-a i Zelene akcije iz Zagreba i zaista sve to skupa nama je jedna velika podrška znak da nismo sami u cijeloj toj priči mhm. jer do sada česta onečišćenja ostajala su samo na kratkim, odnosno nekim zapisima, ništa iza toga se nije poduzimalo. Tako da ja... uh Evo, jel se čujemo mali prekid na je Halo? Evo, nazvaće nas, nazvaćemo je opet u svakom slučaju, ali e, dok ponovo ne dobijemo načelnicu Kostrene, e, Ana, da vas pitamo e, riječ dvije, evo, gospođa Marunić je spomenula da ste vi jučer bili pod Urinje i naravno na ovim lokacijama, kakvo je stanje, što ste vi zatekli? Pa, Moram, mislim, oni su rekli da je do sada je već dobar dio očišćen i vidi se da je očišćen, znači neke mhm. plaže su već očišćene, ali mi smo se onda Eh, znači prošetali cijelim tim dijelom i došli do jednog dijela gdje nam je gdje, gdje još uvijek čiste i tamo je stvarno grozno i moram priznati da je to vrlo teško čistiti. Mi smo mhm. znači došli zapravo s idejom vidjeti šta se dešava, ali isto tako naučiti čim više ovaj, kako to izgleda da bi znali u slučaju da se to negdje ponovi, da znamo kako reagirati i ono što smo vidjeli da je to mukotrpan posao jer to se fizički odstranjuje zapravo kompletna ovaj, kompletan dio e, plaže, znači sav pjesak i sve što je zaprljeno, sve se fizički odstranjuje i onda tek će se poslije nasipavati e, čisti, uh, čisti pjesak, odnosno čisti šljunak nazad. Evo, imamo ponovo gospođu Marunić na liniji. Moramo spomenuti vas, vam i našim slušateljima, posebno sa sve oni, one koji ne znaju. Vi ste baš iz tog kraja, vi ste da to tako kažem, odrasli i živite uz e, Inu, e, uz sva takva događanja, pamtite li ovakvo, e, ovakvu količinu mazuta? Pa moram reći da ovakvu količinu ne pamtim već odavno, odnosno mislim da čak nisam niti vidjela. Odrasla sam upravo, evo imam godina koliko je i rafinerija, E, tako da bilo kakvi incidenti kad se dogode već ja po nekakvim ili iz zvuku, mirisu i bojama ocjenjujem o kojoj se jačini neka, nečega e, događa. Međutim, ovo sada je bilo zaista previše. Ove grote i, i naš, naše plaže sada su nečišćenje kao nekada i zaista kad to pogledam vrati me u djetinjstvo. Žao mi je što se to dogodilo jer smo taman imali jedan period kada je i more i priroda i vrijeme učinilo svoje pa se na neki način i ta flora i fauna obnovila a sada evo sa tugom gledam ponovo na, ta, na, na plaže. Ne znam da li ste me čuli u mom prvom mhm. javljanju, jučer sam prošla cijeli taj e, mhm. prostor i sa e, morske strane sa barkom. E, znam da su dole bili iz udruge Žmergo, iz Greenpeace, zelenih iz zelene akcije iz Zagreba i zaista nam je to jako važno da imamo podršku širokih e, masa jer sami ne možemo tu ništa učiniti a na INI je zaista sa velikim pritiscima prema njima da učine sve da se ovo više ne ponavlja da, možda samo da kažemo da je znači ovo sad e, veći izljev. Mi smo 27. imali prijavu koja je bila e, već sanirana me, u međuvremenu, koja je bila puno manja i mhm. ovo tu je sad zapravo drugi incident koji se naveza navezao odmah na onaj prvi i ovaj puno gore izgleda i puno, e, u puno većem opsegu. On je već bio saniran, znači na to nam se sada desila druga incident. E, možda još kratko da pitamo načelnicu, naravno sva obećanja, kakvim tempom, kojom brzinom ovo saniranje, ove štete napreduje? Zapravo, što su vam i obećali, e, što se sve može napraviti? E, oni su, INA je obećala svu, pomo, svu pomoć u odnosno u čišćenju, i zaista tu se sve i čini. Međutim, znamo što znači kada mazut maže ovako grote i pjesak, sigurno da će trebati više vremena da se to vrati u prirodno e, stanje, ali evo svakodnevno su dole i ja sam također svakodnevno dolje na terenu i pratim kako ide e, čišćenje. E, vidjet ćemo, nadamo se svi da će se to uspjeti u što kraćem roku ovaj, očistiti. Međutim, kao što kažem, kada mazut uđe među grote, kada uđe u, u pjesak, onda je to e, teško za isprati, a evo e, sve se čini. Tako da ja vjerujem, ustrajat ćemo na tome, da vratimo što prije u prvobitno stanje. Zabrinjava to što evo te incidenti su nam sve učestaliji i sad je uvijek pitanje e, imam osjećaj da su oni i nekontrolirani. A mhm. to je ono najgore. Niti mhm. u INI nisu znali to se je dogodilo i od kuda je e, došlo do ekscesa. Tako da nije bilo poremećaja u proizvodnji. E, moramo, moramo sada možda učiniti sve da se i samo podmorje pogleda, odnosno da se mhm. napravi analiza podmorja i tla, da se eventualno ustanovi da negdje na nekim mjestima ne propušta iz e, podmorja. Mi znamo da se rafinerija nije moderni, održavala sve ove godine, stjenke rezervoara sigurno su porozne, troje porozno i u ovih 50 godina jako puno nafte i svih drugih sadržaja je ušlo u naše podmorje i bojim se da je to jedan od najvećih problema i to je nešto s čime ćemo se mi u budućnosti sigurno suočavati. To je ono što zabrinjava, a ja vjerujem da će evo sada INA kada Eh, smo se svi na neki način eh, digli, ne samo eh, mediji, sve udruge, a isto tako institucije, jer općina Kostrena na sve institucije kontinuirano šalje primjedbe, međutim nije bio odaziv i, i te institucije i na državnim nivou nisu odrađivale svoj posao na način kako smo mi očekivali. Tako da vjerujem da će se sada poduzeti sve, da će i INA mora shvatiti da se ovako više dalje ne može. Evo doista zahvalit ćemo vam na današnjem javljanju u Eter Pomorskog radi Radio Bakra u ovu ekološku emisiju. E, želimo da vam se ostvari sve ovo što ste e, si poželjeli naravno, a vjerujem e, da će vam se pridružiti evo kao i nama danas, vama jučer udruga Žmergo. Tu je Ana Golja koja vas svakako želi pozdraviti i dati vam podršku. Evo hvala ovaj, da ste nam se javili i moram priznati da sam oduševljena s time da dolazite svaki dan e, na terenu što su nam rekli i sami radnici i da s tim načinom u principu podupirate da oni to stvarno čim bolje saniraju. Svaka čast. Je, hvala, hvala i vama i s vama, hvala svima koji nam daju podršku i koji evo e, zajedno e, sa nama e, učestvuju u čišćenju. Hvala još jednom. Evo, hvala vama. Općinska načelnica Mirela Marunić Kostrene bila je s nama u ovoj zanimljivoj temi, a čućemo se naravno i možda nekom drugom ljepšom prigodom. Lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav. Čuli smo e, naravno što nam je e, rekla o ovom e, pa možemo reći incidentu malo širih razmjera na koji se upravo zeleni telefon kako kažemo i užario od pritužaba građana i naravno na koje je i udruga Žmergo na ovom nivou zelenog telefona reagirala. Da, ovaj, kažem, mi smo za ono prvo onečišćenje odmah doznali, tako da smo prijavili i inspekcija je odmah drugi dan izašla na teren i e, naredila saniranje. Žalosno je da se nakon toga, ne, ono, niti tjedan dana nakon toga zapravo ponovilo cijelo onečišćenje. Evo, možemo reći da, na, da i ovim putem pozivamo svih da nastave zvati zeleni telefon, da prijavljuju čim većem broju a, sve ovakve nepravilnosti koje, i odnosno probleme koje nalaze u okolišu. na, naših kategorija na samom zelenom telefonu postoji puno i danas ćemo pričati isto o jednoj e, kategoriji koju mi nemamo kao posebno zavedeno i govorimo pod razno, a još uvijek dobivamo jako puno upita na nju e, i to je meni jedna od dražih tema, to je kako do ekološkog certifikata, odnosno kako do ekološke poljoprivrede. Pa o, ko bi drugi bio ovdje mm, najodgovorniji, da tako kažem, i najveći stručnjak po tom pitanju, e, nego naš e, dragi gost je gospodin Ranko Tadić. E, malo prije smo ga pozdravili. Možda da ga kratko pitam kad se spominje ova ekološka poljoprivreda i sve ono što ona nama e, donosi, odnosno ovaj ekološki certifikat. Kako vi gledate isto tako na ovu situaciju koja se dogodila u Urinju? Pa evo, dok sam slušao načelnicu, ja pripadam generaciji gdje smo mi to zvali zagađenje okoliša. Mhm. Vidi, čuda sad više nije zagađen, nego je onečišćen. mm onako jedne blagi termini, etničko čišćenje, onečišćenje okoliša. Mhm. Svi živimo, znači, u čistom okolišu. Mhm. E, to je dobar šlagvord za ekološku poljoprivredu. Svi vide naftnu mrlju kad se pojavi u moru. Međutim, efekti su isto tako korištenja pesticida, herbicida u tlu koji nisu tako vidljivi pa ih ne vidimo. I onda se postupno trujemo cijeli život pa ide porast svih mogućih bolesti koji su prouzrokovani prehranom jer svega se odreći možemo, ali hrane i vode ne možemo. Tako da je to izuzetno bitna tema. Ovo vrijeme godine, inače naš zeleni telefon je užaren jer se sada svi prijavljuju za novčane poticaje za poljoprivredu koji su daleko veći u ekološkoj kako naš narod je poznat po tome da sve planira i obavi na vrijeme. Zadnji dan je bio u ponedjeljak, a evo ja sam morao telefonirati sada prije ove emisije jer se svi sjete. Mhm. Tako. Mhm. Ne možda, znam. možda kratko da nam evo nekoliko riječi kažete upravo e, što je to ekološka e, poljoprivreda pa da krenemo nekako od samog korijena, od samog početka. Pa ja bih rekao postulat koji mnogi ne znaju već inače reći ekološka poljoprivreda je nešto što ne koristi kemijska sredstva. Ekološka poljoprivreda primarno tvrdi ako je tlo zdravo, bit će zdrava biljka, bit će zdrava životinja i bit će zdrav čovjek. Sve polazi od kvalitete tla. Nažalost, kako smo u ovome poslu već Inače sam upravitelj zadruge BioCert, koja je jedna od ovlaštenih akreditiranih tijela za certifikaciju ekopoljoprivrede i kada nam klijenti šalju svoje analize tala stalno se vidi jedan veliki nedostatak humusa što znači da se sustavno 30, 40, 50 godina nije tlu vraćalo ono što se uzimalo svaki puta jer ako je tlo zdravo, ako u tlu ima 4% humusa, ono će samo sebe održavati, jer tlo je živi organizam, a drugo, mi na neki način branimo i biljke i oni su živi stvorovi, ali se ne glasaju, ne muču, ne bleje, ne, ne laju, ali Mhm. To, e, to su takve, e, takve stvari. Sad, mnogi misle, recimo, zato što je poljoprivredno zemljište bilo zapušteno, sad je ono idealno za ekološku poljoprivredu, što je isto jedan krivi postulat. Mhm. Poljoprivredom se treba baviti. Evo, u svakom slučaju da se treba e, baviti, ali isto tako znamo da kad razgovaramo o ovome, ne možemo ne reći da zagađenje koje dolazi i e, zrakom bez obzira na tu zemlju koja se nije ovaj koristila, koja je eto takva kakva je, ali na nju ipak nešto opada dolazi. To točno, mislim, mi smo uvijek majstori, majstori izgovora. Zašto nešto ne radimo, naći ćemo sto razloga zašto ne radimo, a mhm. nećemo naći nijedan dovoljan da radimo. Međutim, ono što je bitno u pokretu ekološke poljoprivrede, u njoj ratni grijeh zastarijeva. Ako ste do juče koristili kemijska sredstva i preorijentirate se na ekološku, nećete plaćati kaznu jer ne živimo u idealnom svijetu. Činjenica mhm. je, vjerojatno je tlo u nacionalnom parku Risnjak zagađeno, ne zbog toga što se netko nečim tamo bavi, nego što to dolazi zrakom, vodom. mm Međutim, ovdje je temeljna ideja kad se ušlo u taj pokret ekološke poljoprivrede, što je još 20. godina prošlog stoljeća je bilo ako čovjek promijeni svoj odnos prema okolišu postupno će se promijeniti i situacija. Znači ako svi odbacimo jednog dana teoretski ta kemijska sredstva neće se ništa dogoditi odmah ali kroz dugi niz godina možemo oporaviti. I mhm. zato kažem ova naftna mrlja je sad su se angažirali dezinsekcija pa evo kažem i Ana uzeli su čizme, rukavice, pa čistili grote, čistili pijesak, pijesak će pokupiti ovaj zagađeni a ne onečišćeni, pa će dovući neki novi, još prirodniji ljepši, pitaj Boga odakle, ali u, u, u tlu je to jako teško uraditi. Nedavno sam svjedočio baš u našem kraju jednoj velikoj investiciji u poljoprivredu gdje su biljke jadne izgledale otužno i jadno, uloženo je jako puno novca, ali tlo je siromašno i one pate. mm Samo što biljka to ima jedan poseban način govora, recimo kroz boju lišća. Vam ispriča je, li joj dobro ili joj nije. Prema tome, bitno je da ideja je ajmo svi prihvatiti ovaj način da bismo imali zdravi okoliš sutra za buduće generacije. Evo, naravno da nam se nekako e, povlači i neka od paralela kako je to nekada bilo. E, naime, znalo se gdje je to neko plodnije, čišće tlo, da li u Slavoniji za žito ili nemam pojma u ravnim kotarima za povrće ili nešto slično. Danas je to nekako sve skupa drugačije. Naime, ta onečišćenja, evo, ako idemo odavde, od Bakra pa idemo prema Gorskom Kotaru, što možemo naći i kakva tla zapravo možemo naći i koliko su ona onečišćena? Pa ako ćemo se vraćati u povijest područje grada Bakra nekad bilo veliko vinsko područje, pojavila se zaraza filoksere, nestali su vinogradi koje kuda, onda je austrijska vlada davala jednu krunu da se posadi vinogradi, vidi čuda, bile su bakarske terase i vinogradi. Da. U svakom slučaju dimnjaci i dimovi. Gospođu, gospođu Andriće neću spominjati jer vi jer vi ste ovdje ovaj sustanari ove firme gdje sam vidio one lijepe slike koje su me podsjetile na mladost kako se to gradilo godina 78. to je, ja sam 79. postao punoljetan, pa evo, taman mi je to bio dar za punoljetnost i svi se sjećamo vizure grada Bakra, one baklje koja da, da, Koja gori, ali čujte, tu još uvijek ovaj susjed Urinja, vidimo šta ona radi. mm Recimo, kako ja živim u Omišlju, moram reći ovo što je rekla načelnica, i mi smo razvili čula. Znamo kad jugo puše, točno šta se u Urinju radi, jer to do krka dođe, mislim, mhm, nije mhm. to ovaj... mm I da netko u 21. stoljeću još uvijek termoelektranu na mazut gura, to je, mislim, ludilo, ja, ja nemam tu komentara, ja znam da općinska načelnica Kostrene, niti građani Kostrene i ovoga kraja ne mogu utjecati, jer se sad u vladi pregovara šta će INA, MOL, trta, vrta, tu se ne zna ni tko je vlasnik, mhm. ali već godinama se govori da tu termoelektranu treba prebaciti na plina, ne na mazutu možemo govoriti općenito, ja bih rekla o povećanju osvješćenosti ljudi. Jer već samo to da kada se e, htjelo ponovno ponoviti koliko u Bakru, da se cijeli grad dignuo i rekao ne tome. Tako da e, stvarno i isto tako naći pozivi na sam zeleni telefon gdje imamo sve više broj ljudi koji zove i pita kako do ekološkog certifikata govori na to da se ljudi žele baviti ekološkom poljoprivredom i žele ovaj, promijeniti znači, svoj način način razmišljanja, ali i uzgoj hrane kako bi svi skupa onda krenuli na jedan, ajmo reći, prirodni način da sve skupa pa uzgajati. Pa dobro, da ne može biti e, ekološka poljoprivreda u susjedstvu koksare, konkretno 90-ih smo mi radili analizu tala ovoga područja, radio nam je agronomski fakultet iz Zagreba, Vakarska koksara, čak nije toliko gadila tla bakra koliko je Kukuljanova, Praputnjaka i ovog dijela zbog svoje visine. Prema Gorskom koteru, da. A sad, je, a sad je više nema. Mislim, e, otprilike je to. Ajmo sada nešto raditi, jer ako taj pokret raste, mislim pokret, oni kažu u demokraciji da se to izražava kroz birače, prema tome koja politička opcija uopće govori da neće zagađenje. Mislim, to je, to je vrlo da. To je vrlo relativno, a mislim da su Hrvati jako trpeljiv narod da se ovakve naftne mrlje događaju u Francuskoj, u Španjolskoj, to bi izišla masa ljudi na ulice, a ovdje svi šta, mi pričamo na pomorskom radiju Bakru o toj temi, umjesto da, mm. da, da im ne dovedemo čelništvo INE i utopimo malo, nek se okupa u tom moru, pa da bude ko ona tica kad e, da, čuli smo kako su i što su rekli u svakom slučaju. E, već kad smo na tim temama, e, možda kratko da kažemo ovo predavanje zdravlje ili otrovi u e, vašem tanjuru. Pa to je jedno od predavanja koje je gospodin Tadić ovaj, često e, nama znači, držao e, i to je jedno od meni dražih predavanja koje sam slušala i to je upravo o tome, znači o ekološkoj poljoprivredi, o e, benefitima odabira ekološke hrane naspram konvencionalnog uzgoja. Mhm. Tako da, ovaj, zato sam to, tu zapisala čisto da dobijemo ideju znači kako to izgleda i inače pozivam svih da kada gospodin Tadić održava svoje predavanje da, da se pridruže i poslušaju kako to izgleda. Evo, a sada bi sad... E, vjerujem da bi e, sad bilo zanimljivo e, možda reći na koji način, a o tome ćemo govoriti u našem drugom dijelu, možemo na neki način upoznat ljude, stanovništvo sa tim ekološkim proizvodima kroz ekološke sajmove. Na redu nam je i sedmi ekološki sajam u OPA Opatiji, pa prije nego što dođemo do njega idemo mi malo do glazbe. Lipo to pored mora, pjesmom opjevana, Kostreno, moja Kostreno, mjesto kapetana volim tvoje more I kad bura puše I kad sunce zahaja Tamo pri učke to pored mora Pjesmom opjevana Kostreno, moja Kostreno Mjesto kapetana Volim tvoje more I kad bura puše I kad sunce zahaja Tamo priko učke say da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. evo nas e, u drugom dijelu emisije. E, čuli ste naravno u prvom ono što je bilo dosta aktualno, a radilo se i o velikom zagađenju, kako bi rekao gospodin Tadić, e, pod Urinju. Čuli ste što je o tome rekla i općinska načelnica Kostrene, gospođa Mirela Marunić, a isto tako čuli ste nekoliko riječi o tome što misle naši gosti. Prije svega Ana Golja koja je sa E, svojim e, članovima udruge Žmergo bila na listu kušala naravno e, čistiti ono što je ostalo. Čuli ste i mišljenje gospodina Ranka Tadića s kojim smo inače razgovarali o zanimljivoj temi ekološke poljoprivrede, a kako doći do ekološkog certifikata, isto tako možda postoji kakav protokol postoji, pa da možda čujemo malo riječ dvije i o tome. Pa protokol je jednostavan, proceduralno, ali ja volim reći dobro je da čovjek odluči da će se time baviti jer vjerojatno će morati promijeniti svoj softver. Mhm. A protokol je jednostavan, obratiš se ovlaštenom akreditiranom kontrolnom tijelu, obaviš prvu kontrolu napravi se zapisnik, ti ga pošalješ u agenciju za plaćanje i upišu te upisnik ekološke poljoprivrede i nakon toga imaš pravo ostvarivati posebne pogodnosti ekološke proizvodnje koje, su, koje financira sufinancira bolje rečeno 80% Europska unija mhm. što znači da ti je novčana potpora dobiješ dodatak od 380 do 850 eura po hektaru ovisno o tome o kakvoj je površini riječ Najviše se novca daje za trajne nasade, voćnjake, vinograde, masline, potom za povrće, potom za mhm. oranice, ali i za pašnjake, pa evo možemo se pohvaliti da smo jedan dobar komad otoka Cresa već certificirali. Mm-hmm. Cresani su se tome odazvali, nažalost, boduli sa Krka ne baš, njima očito ti žoldi ne trebaju mm ili ili, ili je dosta njih išlo u kemijsku tehničku školu, sad ja ne znam šta je mhm. razlog tomu, to ne odluče oni, ali, to mislim, evo, dva susjedna otoka, mhm. Istra je jako puno vrlo ozbiljnih proizvođača se priključilo i kada govorimo o ekohrani, kad govorimo o temi certifikacija, bih volio da u ovoj emisiji i kad govorimo i o ekosajmu žmerga, uputim potrošačima, onima koji slušaju, Eko proizvod je samo onaj koji na sebi nosi znak eko proizvoda mhm. jer smo svjedoci koje kakvog muljanja pa se tu termini zdrava hrana, autohtoni proizvodi ovamo onamo samo proizvod koji ima eko znak znači da je neka neovisna treća strana takvog proizvođača kontrolira minimalno jednom godišnje da on čini ono što je, ali sad je to recimo tema za cijelu emisiju, šta bi sad to značilo ekološka biljna, ekološka stočarska proizvodnja. I čak Primorsko-Goranska županija, evo u zadnje vrijeme, nije nije među prvima, ali nije ni među zadnjima u toj proizvodnji, negdje u sredini, ali kažem pretežno kod nas je riječ o pašnjacima, ne toliko o drugim površinama, a tržište je žedno i gladno ekološkog voća i povrća kojega imamo izrazito nedovoljno, a sve druge stvari imamo koje nam trebaju. Ako imam vremena samo minuticu, mhm. kažu da je u doba domovinskog rata došao izraelski ekspert za poljoprivredu kog su pozvali. On je pitao imate li e, plodnog tla? Imamo. Imate li sunca? Imamo. Imate li vode? Imamo. E onda vam ja ne mogu pomoći. Doviđenja. mm sve imam, Sve imamo, Sve imamo ali nešto nam očito fali. Mhm, evo. E, najavit ćemo sada sedmi ekološki sajam u opati e, Kad se Ana održava? Proljetni. Proljetni, evo sad ovu subotu 21. petog, mhm. tako da svih pozivamo da dođu u čim većem broju i napune svoje košarice. Upravo ovo što je gospodin Tadić rekao, znači mi e, na naš ekološki sajam, zato ga zovemo tako, znači primamo samo proizvođače koji imaju ekološki certificirane e, proizvode, tako da mi od njih tražimo svake godine da nam pošalju i potvrnicu, da budemo sigurni da su i tu godinu certificirani i onda na temelju toga pokušavamo izabrati čim raznovrsnije proizvođače. Isto tako, znači mi imamo jako puno medara, imamo jako puno različitih proizvođača i godinama smo se borili na to da dobijemo upravo poljoprivrednike, znači e, voće i povrće. To nam je bilo najteže, sad imamo već i toga, ali još uvijek pokušavamo nekako sad e, dignuti, ajmo reći, e, to da, da da dobijemo u Primorsko-Goranskoj županiji to, da ne moraju nam dolaziti ljudi iz eh, svih dijelova Hrvatske, nego da pokušamo, ajmo reći, smanjiti i taj e- ekološki otisak eh, te dugačke, tih dugačih vožnji i da pokušamo biti mhm. čim više i ovaj, imati tu našu nekakvu lokalnu proizvodnju što nam još uvijek ne uspijeva a to nam je nekako dugoročni cilj a, tako da zato i uvijek na sajmu organiziramo i različita predavanja vezano za ekološku poljoprivredu, kako dobiti certifikate, a i svi ljudi koji dođu na sajam, kako su tamo sami proizvođači, mogu od njih jako puno naučiti. svi oni su veoma otvoreni, pristupačni, simpatični, sve će vam objasniti, sve se možete s njima dogovoriti. Mi smo znali ići kod njih i na, na, znači na posjete, na nimanja da vidimo kako uzgajaju, to je fantastično kada dođete tamo i kada možete direktno brati jab e, jagode ili mrkve i sve direktno jest bez da razmišljate o tome jesam li dobro oprao ili nisam i šta ima sve na toj jagodi. Evo, ovih zadnjih godina doista jako puno e, proizvođača dolazi. Svake godine mogu reći da ih je sve više na ovim vašim sajmovima. Neki su se održavali u gradu Rijeci kod e, Kosog Tornja. E, e, to, je bilo u tuđoj organizaciji, to nije, smo, nije u našoj organizaciji. A, doista ih ima dosta i mnogi od njih naravno dođu i na jedne i na druge. Sva, možemo li konstatirati da takvih proizvođača ima sve više i više. Pa Iako ima negdje i neslužbeno e, provjera gdje e, ipak nije to to kako kažu. Znači neophodan je ovaj certifikat, neophodna je ova oznaka i vjerujem da ćemo jednu emisiju baš posvetiti tome da ljudi znaju prepoznati što je to stvarnosti. Je, da, zato kažem, mi uvijek provjeravamo, svake godine tražimo potvrdnice, na potvrdnicama možemo vidjeti za šta su oni certificirani, znači ne samo kao proizvođači, nego i za sve poljoprivredne kulture za koje su mhm. oni ovaj, e, certificirani, tako da onda znamo s čim nam dolaze na sajam. I ovaj, do sada niko se nije žalio na našem sajmu i svi ga vrlo rado ovaj, obilaze. Kod nas je ograničenje broja e, je uvjetovano zapravo prostorom Naravno, u kojem da, da, ne stane više od 17 mhm. štandova, pa obično se zadržimo na tom broju 17-18, više se ne možemo trenutno širiti fizički. Da, evo e, možda kratko da još kažemo e, nekoliko riječi o ovom protestu e, koji je povezan usko uz ovaj ekološki sajam, vjerujem i u svijetu, a kod nas kako ovdje imam informaciju Osijek i Zagreb, je li tako? Znači, u subotu se održava godišnji protest protiv Monosanta i to je, održava se u Osijeku i u Zagrebu. mi smo samo htjeli ovaj, skrenuti pozornost na, na probleme koje se dešavaju, a, odnosno na a, e, ajmo reći, stvari koje, e, koje radi i mhm. koje je ovaj e, ajmo reći, bi mi, mi svi skupa htjeli izbjeći s obzirom na to da je Monsanto multinacionalna korporacija um, globalne ekonomije i koja uništava svoju e, konkurenciju, koja patentira sjeme i koja distribuira i proizvodi GMO e, mhm, sjeme. Mhm. Evo, uh, možda da nam kaže nekoliko riječi što on misli o ovome i na koji način će se gospodin Tadić priključiti ovom ekološkom sajmu u Opati. Pa ja se priključujem time što izdajemo certifikate na, temelju kojih Ana može odrediti jesu ili nisu, samo da dodam mhm. svaki certifikat u većini slučajeva vrijedi godinu dana. Znači ako je neko bio ekološki 2014. ne znači da je 2016. Mm-hmm. Mhm. Ali bih htio reći oko Monsanta, ona je spomenula moje predavanje, to je neki moj održao sam te to predavanje Zdravlje ili otrovi na vašem tanjuru, ja mislim do sada u 20 gradova Hrvatske i svugdje su bili, dobar dio posvećen je i našem dragom Monsanto. Monsanto, malo je reći da je to multinacionalna kompanija, to je kompanija čiji biznis štiti osobno predsjednik Sjedinjenih američkih država, bez obzira dolazi on iz republikanske ili demokratske mhm, mhm. stranke. U ostalom prisjetit ćemo se da je Hrvatska imala plakate ono protiv GMO-a pa je traženo da se oni e, službeno uklone još da vlade gospodina Račana jednostavno Hrvatska je mora jer je bio oštar prosvjed američke diplomacije protiv toga pitanje GMO-a je pitanje GMO-a to je opet sve zasebna tema o kojoj ne možemo o, sad napočeti. Opet moramo imati cijelu <laughs> emisiju jer to vam je problem. Počnete je. o ekološkom certifikatu, onda se to razvije u jednu dugačku zmiju, tako jednog udava. Pa, pa e, e, čisto da vas e, kratko pitam možda, da li imate neku namjeru da zdravlje ili otrovi u vašem tanjuru održite neko predavanje ovdje kod nas u našem ja kraju? Ja sam otvoren, održao sam ga gdje god me netko htio slušati ja dođem bez ikakvog troška ga održim jer kažem smatram to svojim životnim ha, kako bih rekao evo pozivom pa re, jeste pozivom jer ljudi ne znaju što jedu ostalom propagira vam se zdrava hrana jedite puno voća, puno povrća jedite sirovo, pravite smutije a kad u tim smutijima izgnječite sve one pesticide, herbicide vi sebi radite potpuno kontrauslu. Evo, u svakom slučaju biti će zanimljivo. Nadam se da će se naći na reakciju ovo što smo sada najavili. Možda vaši preko žmerga. Nikad se ne zna, je li tako žmerga u našem kraju? Pa, pa žmergo, me zvao u opatiju i kad stav, koliko se sjećam dva puta, prema tome nikakav problem. Da. Lako jedna mala, jedan mali krak ovdje kod nas u Bakru. To je bilo super. Evo. Nadajmo se da će to e, biti, ali mi ćemo isto tako još nešto najaviti i vjerujem da ćemo e, uskoro čuti isto tako putem etera e, i člana ronilačkog kluba Kostrene. Eto, sve nam se danas nešto vrti oko Kostrene. Naravno, Ana, najavit ćemo još jednu zanimljivu radionicu recikliranja papira, a u sklopu Riječke industrijske olimpijade. Kakva je to olimpijada? Vjerujem da će naš e, gost nam bolje i više toga reći, a o kome se zapravo radi? Pa e, radi se znači o gospodinu Goranu Kolundžiću, članu Ronilačkog društva i mhm. jedan od trusta mozgova, kako se sam nazvao, e, koji organiziraju Riječku industrijsku olimpijadu e, i koji su nas pozvali znači da upotpunimo cijelo događanje sa radionicom recikliranja papira. Pa možda više da on predstavi nam kako to sve skupa treba u subotu izgledati. Evo, kako će to sve skupa u subotu izgledati, reći će nam baš on. S nama je Goran E, Kolundžić, želimo dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Evo, nadam se da ste čuli što je rekla Ana, kako smo vas e, najavili, pa evo, e, možda kratko da nam sad kažete par riječi o ovome, kako ste i sami rekli, dođite, vidite i budite viđeni 21. svibnja. Gdje? je. Gdje? Ovako, znači, radi se o Riječkoj industrijskoj olimpijadi, E, to je e, olimpijada jednih, jednog natjeca, e, nekoliko natjecanja i konkretno događaj 21. peta, 21. petog zove se Bandjera Rusa i to je natjecanje u bacanju aviona od papira. Mhm odvijat će se u prostoru Energane u Harteri, to je ona zgrada ispod koje je dimnjak, ona je mhm. veliki, ek papira i znači se počinje u 11. jutro mhm. prijave za natjecanje. E, svako znači ko se prijavi za natjecanje e, dobit će e, papir od kojeg će znači napraviti svoj model aviona od papira i jednostavno znači izmjerit će se ta dužina leta, koliko daleko je avion odletio i to je u principu to. Ne. Došli smo onda na ideju s obzirom na to da će biti dosta tih papira koji će biti iskorišteni, zašto bi ih bacili u smeće, ajmo se spojiti sa udrugom Žmergo i ajmo napraviti nekakvu radionicu recikliranja tog papira što mislim da bi interesantno bilo ljudima a koji će naravno doći na, na sami događaj. Evo, vjerujem da će biti e, puno e, onih koji će to doista zanimati, a mnogi koji će se eto i podsjetiti kako je to e, sklopiti, bacati avion od papira. Gospodine Tadiću, znate li vi napraviti? Radio sam to kad sam bio dijete, tad nismo imali kompjutera, igrica, pa smo reciklirali papir. Obično kad bi nam bilo dosadno na satu u ovo doba godine, <laughs> kad bi otvorili prvo o, Ovaj puta neće biti baš na satu i u razredu, ali evo, bit će e, moguće ovako nešto napraviti u Energani tvornice papira, odnosno Harteri 21. E, Gorane, e, isto tako riječ e, dvije s vaše strane, s obzirom da ste član Ronilačkog kluba, kako je bilo ovih dana u Urinju? Pa evo, ja sam znači član inače ronilačkog kluba KPD INA Kostrena mm koji je znači lociran točno između termoelektrane i rafinerije. Ne? Mhm. I dan prije ja sam bio, upravo sam popodnevnim satima bio u moru dole, kolega jedan i ja, napravili smo jedan jedan džir koji inače tamo napravimo kad jer imamo dole postavljenu jednu izložbu keramike pod morem u suradnji sa udrugom Vali iz Kostrene mhm. i na svu sreću našu tada nije bilo ništa. Mhm. E, međutim kad smo izlazili van iz, iz mora upravo na plaži Klančić primijetili smo od događaja pred možda mjesec dana kad je isto veliko jugo bilo e, koliko je te nafte ostalo još od onda ne, po, po, po tim stijenama i ono jednostavno sam šokiran bio taj drugi dan kad sam čuo i vidio prve slike i snimke ne šta se desilo uglavnom u svakom slučaju e, jedna baš katastrofa ono mi smo prošlu pretprošlu subotu pardon mm Znači, e, napravili jednu akciju, počistili smo lučicu, iz te lučice smo izvadili jedno desetak kubika razno raznog e, otpada, ne, stakla, boca, e, kantica od boje. I stalno radimo, dosta akcija tih organiziramo što se tiče čišćenja tog podmorja. Nažalost, e, kod ovakvih situacija malo toga možemo pomoći i definitivno ćemo napraviti sve i mhm. priključiti se i dalje akcijama ukoliko bude bilo potrebno. Nadam se da neće biti potrebno da se ovakve situacije više neće e, ovaj, događati. Ne? Evo, u svakom slučaju hvala vam eh, i na ovoj, eh, na komentaru ovoga što se eh, desilo. Poziv za sve, naravno, još jednom s vaše strane da vam se pridruže, da naprave svoj aviončić, naravno, i da dođu, vide i budu viđeni. I da pobijede, imaju super nagrade. <laughs> ja hoću osvojiti prvu. Evo ga, odlično. nema problema, Ana sve ćemo se dogovoriti. <laughs> Super. ovako javno, ovako javno, doista vas niko nije čuo. Odlično, Gorane, hvala lijepo, lijepi pozdrav. Hvala vama, pozdrav. Hvala. I evo nas na samom kraju e, današnje emisije, eto od onih vrlo ozbiljnih e, tema poput e, ovog ozbiljnog zagađenja na podurinju i naravno najava nekih od događanja ekološkog certifikata, ekološke poljoprivrede, sedmog ekološkog sajma, najave radionice recikliranja papira u sklopu Riječke industrijske olimpijade. Eto, došli smo naravno do kraja zeleni telefon ovdje sad u ovom momentu nije zvonio, ali inače zvoni za sve vaše e, potrebe. E, naravno možda još kratko samo da nam Ana kaže što sve možemo na zeleni telefon dojaviti. Znači može se u principu dojaviti sve. Mi mhm. reagiramo na sve u slučaju da to nije nešto s čime se mi direktno bavimo, naći ćemo već nekoga koji se bavi time i onda mhm. ćemo i dalje prijaviti. Uh, prijavljuju se znači stvari tipa od tih naftnih zagađenja, divljih odlagališta otpada, bilo da imate upit kako, kako pravilno odvojiti otpad. stvarno što god vam padne na pamet odrezanih stabla, želje da neko susjed vam ruši ovaj cijeli niz stabala, sve, sve smo dobivali, tako da i na sve reagiramo, reagirat ćemo i na vaše. Evo, vjerujem da mnogi će reagirati na ovu košnju trave e, koju se treba čekati beskonačno dugo kad ko dolazi na red. E, možemo i to prijaviti. <laughs> <laughs> Znate, e, ispred kuća, zgrada nije, nije, ali eto, nikad doći na red, to je trava koja je, ne znam. U pevec po Točno to, mislim, koji put trebamo mi biti i aktivni. Dobro. Evo, dobra ideja u svakom Prošao slučaju. Prošao sam Slavonijom prošli tjedan, svi mhm. ispred kuće kose, svak ima kosilicu i onda smo raspravljali. U Slavoniji to rade muškarci, a u Podravini to rade žene. Sad evo, zanimljiva Biće priča. zanimljivo u primariju ko će to napraviti. Ko ja mislim da će to biti muški posao, zna se ko je gazda. <laughs> no dobro, dobro, dobro. Evo, e, gospodin Ranko Tadić, današnji e, naš e, gost, isto tako i Goran Kolundžić, e, zahvalit vam na današnjem e, gostovanju. Naravno, očekujemo vas e, još, budući da ako ništa drugo možemo e, riječ dvije i progovoriti u cijeloj emisiji upravo o zdravlju ili otrovima u našem tanjuru. Biću sretan da mogu podijeliti svoja znanja sa vašim slušateljima. Hvala vam lijepo. Ana, imamo još šta za reći ili ćemo se pozdraviti od naših slušatelja? Pa mislim da možemo uvijek reći da uvijek mogu nazvati broj telefona mm. 072123456 kao i kod vas tu redakciju prijaviti i da mi smo uvijek ovdje da saslušamo i da reagiramo. Hvala. Hvala lijepo Jani Golja. E, naravno, novi susret e, zakazujemo opet e, u Eteru Pomorskog radija Radio Bakra. Nemojte zaboraviti na zeleni telefon, a što se tiče današnje emisije, tu je bio Tomislav Mustapić i Alenka Denona Mustapić. Do slušanja. do urinja, jagodice, krunica od lampadi, žuti se i zlati, i vojkin korezin. Po kamiku golenje kuš, presina i neć drv, svit drugače sad živeje, črna teče krv. nad bakarskog valu noć se je kanala a letrika je na trat se iluminala a urinski turan bakljava noći lanterna je za barke i bracere che će proći Išči kod narose vodice, krunica od lampadin, žuti se i zlati, kod vojkin korezin. Ja imam malu parčicu i stari motorina, da mi onaj rezervar benzina, ma bin se vozil i kod vapor nad Bakarsku valu noć se je galala A letrika je na trak se iluminala A urinski turan bakljava noćni Lanterna je za barke i vracere che će proći Baba you važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. U moru radija samo je jedan radio more. Pomorski radio, radio Bakar 95,8 MHz.